Book 2 32 Restoranshi me 4 Restoranshi 4 Erti kartofili fri ketchupit Erti kartofili fri ketchupit da orger mayonezit da orger mayonezit სამი შემწვარი სოსისი მდოგვით. სამი შემწვარი სოსისი მდოგვით. რა ბოსტნეული გაქვთ? რა ბოსტნეული გაქვთ? ლობიო ხომ არ გაქვთ? ლობიო ხომ არ გაქვთ? ყვავილოვანი კომბოსტო ხომ არ გაქვთ? ყვავილოვანი კომბოსტო ხომ არ გაქვთ? მიყვარს სიმინდი. მიყვარს სიმინდი. მიყვარს კიტრი მიყვარს კიტრი მიყვარს პომიდორი მიყვარს პომიდორი პრასიც გიყვართ პრასიც გიყვართ მჟავე კომბოსტოც გიყვართ მჟავე კომბოსტოც გიყვართ ოსპიც გიყვართ ოსპიც გიყვართ სტაფილოც გიყვართ სტაფილოც გიყვართ ბროკოლიც გიყვართ ბროკოლიც გიყვართ ციცაკაც გიყვართ ციცაკაც გიყვართ არ მიყვარს ხახვი არ მიყვარს ხახვი არ მიყვარს ზეთისხილი არ მიყვარს ზეთისხილი არ მიყვარს სოკო არ მიყვარს სოკო